Mora se kod djeteta reducirati i moraju se umanjiti određene pojave poput zlobe, poput zavisti, poput laži, poput obmana, spletkarenja i slično tome. To su znači stvari koje su negativne, a čovjek po svojoj prirodi ih prihvata, pa ih ponekad i ispoljava. Od stvari koju smo dužni liječiti kod djece i usmjeravati, kanalisati je, jeste pitanje ljubomore kod djece. Pa ćemo danas u našem druženju govoriti o ovoj tematici. Ljubomora kod djece. I naše današnje predavanje, za razliku od onoga što smo navikli, neće biti građeno posebno na kuranskim ajetima, na hadisima, na izrekama poznati islamski učenjaka i sl. tome. Nego, znači, izvor ovoga predavanja, odnosno podataka, nije ništa drugo do praksa, pokusi, istraživanja, analize, saznanja o kojima su odgajatelji govorili. Jer nije Kur'an i Sunnet nije direktno ušao, znači, u ovu tematiku, dao je znači osnovna načela, ali čovjek svakako može znači svojom praksom ili ispitivanjima može doći do određenih znači uzroka i kako se oni liječe. Ljubomora je potpuno normalan ljudski osjećaj. Odnosno, osjećaj koga je uzvišeni Allah te barak je otala stvorio stvarajući čovjeka. Pa je poznata znači ljubomora od vremena prvog čovjeka pa do današnjih dana i bit će poznata do sudnjega dana. Pa je recimo sin Ademov jedan zavidio svome bratu, bio ljubomoran na njega, pa ga je ubio, da je ljubomora prešla svoju granicu, pa ga je ubio. Otlu alejhim nebe ebnej Ademe bil haq, iz karreba kurbanen, fetu kubile min ehadihima, olem ju tekabbel min al ahar, olem ju tekabbel min al ahar. Kale le aktu lennek, kale innema je tekabbelu Allahu min al muttaqi. I ispriča im priču dvojice sinova Ademovi, istinito, onako kako se desilo kada su svaki, kada je svaki od njih prinio žrtvu, pa je od jednog bilo primljeno, a od drugog nije, kale laktulen, ne kaže, ubiću te sigurno. Ko je rekao, ubiću te? Kabil je rekao Habilu, ubiću te. Ubiću te sigurno. Kaže Allah prima od bogobojazni. Pa je spomenuo uzvišeni Allah te barek tala, jeli sura Majde, kraći dijalog, šta mu je govorio, pa nakon toga kaže te barak je o ta'ala, فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ I potom je njega njegova duša navela, pa je ubio svoga brata. I tako je postao od onih koji su upropašteni. Pa je ljubomora koja je prešla granicu navela Kabila da ubije Habila. Pa je to, znači, pogrdna ljubomora i to je kulminacija pogrdne ljubomore. Kada kažemo uh, Kabil i Habil, ova imena, ona nisu došla u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi sallam. Nema vjerodostojnog hadisa, koliko mi je poznato da se spominje Kabil i Habil po imenu. Nego se spominju dvojica sinova Ademovih. Tako je došlo u hadisu, tako je došlo prvo u Kur'anu i tako je došlo u sunnetu, kod imama televizije, kod drugih, da se spominju dvojica sinova Ademovih bez imena, a imena su Allah najbolje zna iz Israilijata. No, međutim, poznato je li dvojica Ademovih sinova i poznato je li da se zovu Kabil i Habil, i, iako kažemo da imena kao imena nisu potvrđene. Isto tako, braća Jusuf, ale Islam, su prekoračila granicu u ljubomori, pa su učinili ono što su učinili sa Jusufom. Htjeli se kotarisati njega kada su vidjeli kako ga a, Jakub a.s. voli. Pa se desilo ono što se desilo, je li poznata priča sa Jusufom a.s. pa ga je uzvišen Allah te barek tala izbavio i počastio ga poslanstvo. Pa je pohvalna ljubomora ona koja vodi čovjeka da se natječe u dobru. Da se natječe u dobru. Za razliku od pogrdne i posljedice pogrdne ljubomore mogu biti kobne, ako se ne bude, znači, liječila ljubomora na ispravan način. Nas ovdje zanima ljubomora kada govorimo o odgoju djece, ali neminovno je znači da govorimo o ovim stvarima, zato što je to sastavni dio odgoja kroz koji mora proći svaki roditelj i mora ga osjetiti. Jeste ljubomora znači među braćom i sestrama jer je to problem sa kojim se susreću roditelji i odgajatelji. I ta ljubomora je raširena, raširena među djecom, jer dijete ne zna prikriti svoje osjećaje i ne zna prikriti svoje emocije, nego to ispolji. Ispolji i onda je znači ta ljubomora vidna i primijeti se bilo u riječima ili u postupcima. Zašto je dijete ljubomorno. Dijete je ljubomorno zato što smatra svoju braću i svoje sestre da su mu konkurencija kod roditelja. I smatra da samo roditelji pripadaju njemu i da trebaju o njemu da brinu. I kada se pojavi neko drugi komu stvara konkurenciju, pojavljuje se jeli, ta prirodna ljubomora. Ne samo to, kažu stručnjaci u ovoj oblasti, da dijete u svojoj ranoj mladosti smatra da je cijeli dunjaluk njegov. Malo dijete smatra da je sve njegovo što ga okružuje, sve njegovo. I onda nakon vremena kako odrasta počinje svatati da u svijetu u kome živi i koji ga okružuje ima nešto što pripada njemu, a ima nešto što nije njegovo i do čega nema puta, znači da, da dođe. Pa čovjek kada želi da liječi problem kod djeteta, mora svatati njegove osjećaje i njegove poglede. Kako liječiti dijete koje smatra sve što vidi da je njegovo? Ako ih bude liječio, ako bude taj problem liječio pogledima odraslog čovjeka, a govorili smo pravilo, tifluke leise ente. Tvoje dijete nije ti. Ni umna, ni fizička, ni bilo kakva druga sposobnost nije djeteta kao odrasle osobe. Pa čovjek mora znači svatati i poimati znači problem a, i gledati ga očima kojim ga vidi kojim ga vidi dijete. Dijete je po sebi slabo i osjeti potrebu prema roditeljima. Znači osjeti tu svoju ovisnost o roditeljima. Pa kada vidi da roditelji usmjeravaju svoju pažnju i svoju ljubav nekome drugom, poboji se za koga? Za sebe samoga. Poboji se za sebe samoga. Pa stoga, ako se ne bude ispravno prišlo problemu, može ostaviti ovaj a, ljubomora, može ostaviti a, trajne posljedice na djetetu i da se to primijeti kada dijete odraste. Pa, je, pa su ispitivanja došla do zaključka da dijete koje je u mladosti bilo ljubomorno i patilo od ovoga problema puno, ili jedan dio te djece, da nakon a, svoje zrele dobi, nakon što odraste, nije mogao uspostaviti kontakt sa ljudima. Znači ima problem u komunikaciji. Ne može znači komunicirati sa ljudima. Uvijek mu se pojavljuju problemi zato što je patio u mladosti od ili u svome ranom djetinstvu od žestoke ljubomore. Uglavnom ljubomora počinje kada treba doći novo dijete. Kada treba doći novo dijete u porodicu, tada se pojavi, tada se pojavi ljubomora. Stoga je neminovno da se pokaže pravda prema djeci, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi u hadisu, uh, Nu'man ibn Bešira, "Wattaqullaha wa'dilu bayna auladikum." Bojte se Allaha i budite pravedni prema vašoj djeci. Ponekad ljubomora biva vidna, očita, a ponekad biva skrivena. Znači ne možeš je primijetiti tako lahko. A ponekad biva ljubomora nerazumljivo ponašanje. Ne možeš ga definisati. Pa to buni mnoge, buni mnoge roditelje i odgajatelje. Ponekad vidiš dijete da se lijepo obhodi prema svome bratu. Na najljepši način. Lijepo se igra sa njim, pazi. A ponekad vidiš isto to dijete prema, svojoj brati, prema svome bratu ili sestri, obhodi se, znači grubo, i samo gleda priliku i muć, mogućnost da ga je zijeti. Pa je to, to su dva različita, to je kontradiktornost u ponašanju. Jedan put lijepo, drugi put grubo. Zašto? Zato što dijete voli brata ili sestru i zna da nema drugog i osjeti potrebu da se igra sa njim i da se druži sa njim. A s druge strane je ljubomorno kada su u pitanju ko? Roditelji. Pa se tako ponaša. Kada kod njega pobjedi osjećaj ljubavi prema bratu ili prema sestri, lijepo se opodi. Pazi ga čuva ga, kao roditelj prema njemu. A kada pobjedi osjećaj ljubomore, tada se prema njemu, tada se prema njemu grubo obhodi. I ova činjenica ne ukazuje nikako na psihičku poremećenost ili nestabilnost. To je znači potpuno normalan osjećaj kod djece. Znači da jedan put se ponaša ovako, a drugi put na suprotan način. I ovo nije samo u pitanju kada su mala djeca, djeca mogu biti odrasla. I da se ista stvar dešava. Znači, kod male djece i kod velike, ista stvar, isti problemi mogu, mogu nastati. Čak je bio čovjek u Jordanu, oženio se i žena mu zabranila da ide kod majke. Od silne ljubomore nije mogla gledati da ode da poselami majku i da je poljubi. Znači, to je ljubomora koja je prešla znači sve granice i to je ljubomora koja je pogrdna, koja je pogrdna u šerijetu. Ponekad pokaže svoje neprijateljstvo prema djetetu bez razloga. Znači nema nikakvog razloga i to pred roditeljima da bi tako privukao šta? Pažnju, da bi tako privukao pažnju roditelja. Naročito ako vidi znači da roditelji puno paze na malo dijete. Od raširenih isto simptoma ljubomore jeste nasilno ponašanje djeteta sa igračkama. Iako volite igračke, igra se sa njima, no međutim ponekad baca ih na pod, šuta ih nogama, naročito ako su igračke u obliku ljudskom ili životinskom. Našto dolazi to do, do izražaja. Zašto? Zato što želi da se osveti mlađem bratu ili starijoj sestri nije bito na koju je ljubomoran, a ne može to uraditi nego putem igrački. Znači ne može to realizovati na način kako bi to želio. Pa to ispoljava na drugi način. I ovo su sve pokazatelji. Dijete samo u sobi sjedi i udara igračku. Udara je. Ili je gledalo film kako udaraju, ili je dijete ljubomorno. Postoji a, nekakav motiv koji ga je naveo da se tako dijete ponaša. Nije to tek tako došlo. Pa tako ljubomora vodi u neraspoloženje, u mrzovoljno nekakvo ponašanje, u plać, u pretjeranju osjetljivost i, i slično tome. A čak ponekad zaslu, e, završi sa nasilničkim ponašanjem u školi ili na ulici ili sa komšilukom i slično tome. Ponekad dijete odbije da jede osim da ga roditelji hrane. Vidi malo dijete, kako ga roditelji hrane i kako ga paze. I isto tako želi da bude kao malo dijete, pa odbije, znači da jede ga, osim da ga roditelji hrane. Ponekad nakon što uspostavi suhi period po noći, vrati se pa ponovo mokri odjeću. I sve tako, znači, slijedeći ono dijete i a, a, razlog tome je, znači, ljubomara koja se pojavi, koja se povoja, pojavi kod njega. Ponekad djete ne priča. Prestane pričati. Zašto? Zato što malo djete ne priča i roditelji puno brinu o njemu. I kada progovori riječ, raduju se, progovorio riječ, e onda je o to starije djete prestane pričati, pa i ono ponekad progovori riječ, hoće da se roditelji raduju i njemu kao što se raduju šta? Malom djetetu. I sve, sve se to vraća na hadis, bojte se Allaha i budite pravedni među djecom. To je to sta opća načela koja je postavio ovaj sunnet. U svakom pogledu. Pa si dao pažnju jednom i motivisao drugo da bude znači ljubomorno zbog tvoje pretjerane pažnje prema jednom, prema jednom djetetu. Kako ćemo a, obhoditi se sa djetetom koje je ljubomorno? Ako se ljubomora ova ne bude usmjeravala, ona će na kraju završiti sa zavis, zavišću i hasedom. Znači da zavidi i sa zlobom prema djetetu jeli, prema kome zavidi. A pravilo jedno kaže el uiqajetu hajrun min al ilaj. To je na našem, u našem jeziku narodom kad se prevede bolje spriječiti nego liječiti. To je tako znači. El uiqajetu hajrun min al ilaj. I ovo se odnosi kako na bolesti tijela, tako se odnosi i na bolesti duše, odnosno na, na ljubomoru u ome slučaju. Pa kažu, prije nego što dođe dijete novo, da treba dijete koje je, znači, starije, naročito ako je prvo dijete, da ga treba pripremiti, znači, za dolazak njegovog brata. Obavijestiti ga da će doći nakon mjesec dana njegov brat, Uh, treba mu dozvoliti da stavi ruku na majčin stomak, da čuje uh, jeli, pokrete djeteta, treba mu dozvoliti da pripremi odjeću ako želi za malo djete i tako dalje. Čak se kaže da je lijepo da majka ostavi nekoliko poklona u kući kada ode u bolnicu i da ga svako malo obavještava da se izvadi iz tog i tog mjesta poklon. A kada se vrati iz bolnice da mu donese jednu veliku hediju koja je za njega. I na kraju da kaže mu da mu donese jedan poklon koji će kazati da je došao od brata ili od sestre. I znači time se umanjuje šta? Ljubomora prema prema djetetu, prema bratu ili prema sestri. Često žene čine grešku, pa nakon poroda dovedu nekoga da služi starije dijete. Ona se brine o novorođenčetu, a sestra, majka, tetka, nije bito komšinica, služi mlađe dijete, odnosno starije. To je greška. Treba ona da se brine o starijem djetetu, a da onaj koji je došao da se brine o mlađem. Jer djete tada primijeti da je izgubilo majku. Majka se brine sada o bratu ili o sestri a meni je mjesto majke došla komšinica. A ne može, nema, znači kao što majčino mlijeko ne može ništa zamijeniti, tako ne može ni majko ništa zamijeniti. Ni komšinica, ni škola, ni, ni medresa, ni ništa ne može zamijeniti, znači ne može zamijeniti roditelj. Pa treba znači da povede računa ona o velikom djetetu. Isto tako ne treba djetetu sprečavati njegove stvari koje mu pripadaju a koje su bile njegove. Na primjer, dođe dijete, novo, i kaže se, vidiš, sad tvoj krevet više nije tvoj, ti sad spavaš negdje na patosu ili na drugom mjestu, a krevet ide bratu. Ili igračke, ili bilo šta drugo. Znači, sve što uzimaš od tog djeteta, ono osjeti da je brat šta? Konkurencija. I da je brat problem, brat je napravio belaje. Dok brata nije bilo, sve je bilo u redu. Kada je došao brat, počeli su problemi. Jel u redu? Pa ne treba znači od djeteta uzimati ono što je bilo, ono što je bilo njegovo ni u kom slučaju. Isto tako. Ne treba dijete starije zadužiti da brine o manjem djetetu. Da mu kaže, slušaj, dobro da paziš na brata, ne smije mu dlaka sa glave da fali. Moraš paziti, znači, ne smije biti gladan, ne smije biti žedan, ne smije, ne smije. I onda dijete šta osjeti? Aha, u ovoj kući ima neko ko zaslužuje apsolutnu pažnju, a to je moj mali braco. Ima jedan sluga i izvršni organ, a to sam ja, i šta god da mu bude falilo, ja ću biti, jel tako, obračunavan za to. I to je greška. To je greška. Onda dijete mrzi to, dijete. Znači, osti da mu je to težina. Osim ako voli sobom i želi, onda mu ne treba braniti. No, međutim, da se kaže, pazi dobro na brata, na sestriče o tome, to nije, to nije ispravno, to stvara ljubomoru kod djece. I od stvari koja znači umanjuje i reducira ljubomoru jeste pravda među djecom. Kako je rekao, vi znate, znači spominjali smo hadis Nu'mana ibn Bešira kada je došao, Bešir pa dao Nu'manu hediju, pa ga pita poslanik sallallahu alaihi wasallam, imaš li ti druge djece? Kaže, imam. Jesi li svakome od njih dao isti poklon? Kaže, nisam. Kaže, idi, ja neću da svjedočim na nepravde. I pravda je znači ta među djecom koja znači umanjuje, koja umanjuje ljubomoru. Bideš imam El Bezar od Enesa ibn Malika da je kod poslanika sa osrme sjedio čovjek. Ovaj hadis nije vjerodostojan, ima slab lanac prenosilaca. Da je kod poslanika sa osrme sjedio čovjek, pa mu je došao sin, pa ga je poljubio i stavio ga na svoje stegno. Pa je nakon kratkog vremena došla djevojčica pa je stavio ispred sebe. Pa je rekao poslanik, sallallahu alaihi wasallame, Ella se uvojite bejnehuma. Kaže, zašto nisi bio pravedan među njima? Muško si poljubio i stavio ga na stegno, a žensko si stavio da sjedi po tvojim nogama. Pa je poslanik, sallallahu alaihi ukazao jeli, na, na ovu činjenicu. Pa je pravda u svemu, znači, a, kao pravda među ženama. Je tako? Pravda među ženama. Ebu Darda kaže, kako spominje imam Edulabi, koliko se sjećam u svom dijelu, Kuna, da je Ebu Darda bio pravedan među ženama i da bi poljubio jednu i drugu i koliko je imao isti broj puta. Čak kaže u poljubcima brojim da bude isti broj, jeli, poljubac. Yes. Nemojte se, ovaj, nemate se potrebe smješkati, vi nemate priliku da budete nepravedni. Znači, nemate priliku da budete nepravedni. Molim, Nije ovo, nemojte braćo, nije ovo vama ovaj, ovo nije vama saučešće. Ovo je stvarnost. Ova je li gorka ili je slatka, vi sebi definište kako hoćete. No međutim, dobro. Znači, pravda među djecom umanjuje šta? Ljubomoru. Umanjuje, znači, neminovno umanjuje ljubomoru. Isto tako, od stvari koje a, aktiviraju ljubomoru kod djeteta, jeste da kažeš pogledaj tvoga, pogledaj kakav si, a pogledaj ti brata. Ha, brat miran, sjedi lijepo, a pogledaj kako si ti nemiran. To je pogrešno. Znači, ima neko ko je primjer, a ima neko ko je Bela Isuz. I uvijek se taj koji pravi probleme poredi sa primjerom. Ili, I uvijek se vraća na njega kako on treba biti kao on. Pa to izaziva, izaziva znači, ljubomoru među djecom. A ponekad, ako je to dijete suviše malo, onda se starije počne ponašati kao malo. Pa si vratio dijete unazad 3-4 godine radi čega? Radi njegove ljubomore. To je pogrešno. To je pogrešno. Naravno da će starije dijete biti uvijek, ovaj da će biti jeli, aktivnije od djeteta koje je mlađe. Isto tako treba starijem djetetu pojasniti odliku starijeg djeta nad mlađim. Kada se počne ponašati kao mlađe, je u redu? da bi pridobilo ljubav roditelja, da mu kažeš, pa pogledaj, tvoj mlađi brat, na primjer, ne može ići u školu, ne može ići, na primjer, u vrtić ako ide, ili ne može ići u školu, ili ne može se igrati na ulici, ne može ići negdje na, na, na, na, na igralište da se igra, ili ne može ići na izlet, ili, ili, ima, znači, hrpa stvari koje ti činiš, a on ne može ih činiti. Pa mu pojasniš, znači, da je ipak stariji, da je, znači, ovaj, da ima veću, da ima veću deređu. I time se svakako umanjuje, znači, ne, ne, neće biti kod njega nikakav kompleks što je stariji, jeli, ako roditelji posvećuju pažnju mlađem djetetu. Ali moramo znati sa druge strane da i mlađe dijete je isto tako ljubomorno. A, nije mlađe dijete neosjećajno. Možda mi ponekad slušamo ove stvari i prođu pored nas i ne obraćamo pažnju. Ali svijet djece je interesantan. Allah je stvorio čovjeka i dao mu razum. Da zaključuje i da svata. I zato ponekad dijete ti kaže riječ, uh, samo kaže za ibret im se. Jel tako? Za ibret, za pouku, kako dijete to može? Može dijete, to je ono što je kazalo. A ono dijete što svata i što gomila u svome srcu i u svojoj glavi, to je kudi, kudi kamo veće od toga. Pa s toga, znači, ne treba pred manjim djetetom, a, e, kad su starije i mlađe djete skupa, ne treba nikada pokazati posebno, znači, a, a, a, posebnu brigu prema mlađem djetetu, ako je starije tu. Isto tako ako je jedno bolesno, drugo nije bolesno, da ti prema bolesnom djetetu pokažeš veliku brigu. Posebno pred drugim djetetom. Odmah će se i ono razboliti, iako je zdravo. Jer ono želi, želi tu ljubav, želi djete je potrebno te pažnje, tih lijepih riječi. A ako se to pokaže jednom djetu pred drugim, onda će i drugo znači nastojati da uzme sve uzroke da bi se prema njemu roditelj ponašao kao šta? prema mlađem ili kao prema bolesnom, kao prema bolesnom djetetu. Pa kažemo mlađe dijete isto tako biva ljubomorno i ono je ljubomorno. Pa treba znači gledati da se i tu ne pretjera. I naročito gdje treba paziti da ne osjeti mla, mlađe dijete da je on taj koji prihvata od svoga brata ono što ostane iza njega, da ne kažemo njegov otpad. Od odjeće, od igrački, od, od, sve biva, znači šta brat više ne može, onda onako ono pohabano dođe njemu, e sada ovo je tvoje. To izaziva isto kod djece šta? Ljubomoru. I naročito je ovo osjetljivo kod djevojčica. Znači, kod ženske djece ovo je belaj. Da ženskom djecu neseš odjeću i nešto, od... i da ženska djeca su posebno. Evo, meni unešao fil, fil hibijeti, uohu fil hisami, garju mubin, Zar onaj ko je odrastao u ukrasima? Uzvišen je Allah opisuje ženu da je odrastao u ukrasima, a ako stalno dobija nešto pohabano, to nisu ukrasi. To nisu ukrasi. Pa treba, znači, ako je nužno, ako čovjek nije u stanju uvijek da kupuje mlađoj djeci nove stvari lijepe, jeli? onda ponekad da kupi lijepu stvar novu i da kaže ovo je mahsuz za tebe. Ili ti ideš danas da sebe nešto kupiš i tako dalje i time sigurno može umanjiti, znači, može umanjiti ljubomoru kod djece. Isto tako, od grešaka u odgoju, a mi, braće, pravimo mnoge greške u odgoju. Vjerujte mi, ja ponekad vidim braću muslimane kako se ophode prema djeci. Znači, srce me moje zaboli. Kad vidim kako se ophode prema svojoj djeci. Znači, osnovne one kodekse ophođenja koji su daleko od islama, koje čovjek mora znati, bez islama nemaju. A da ne govorimo islamski kodeks i način opođenja prema djeci. Jedan od problema koji kojim se susreću odgajatelji i roditelji jeste a da se puno miješaju ovaj među djecu kada imaju problema i konflikte kada imaju. To je pogrešno. To je pogrešno. Djeca da se posvađaju je potpuno realno i objektivno. U tome nema ništa čudno. Naročito ako je njihova svađa došla nakon što su stalno u samilosti, u ljubavi, igraju se zajednički, vole se, znaš da se vole, nisu neprijatelji, i gdje si da se posvađaju, u tome ništa nema ovaj čudno, niti strano. To je potpuno normalna stvar. I zato roditelj, znači, ne smije se nikako miješati i da kaže ti si u pravu na račun toga i toga djeteta. Znači, da pomogne jedno dijete, i da stane u njegovu odbranu na račun drugog djeteta. To nije dozvoljeno. To nije dozvoljeno. Taman ovo drugo djete bilo u pravu. Jer ćeš tim pomaganjem i stajući odbranu jednog djeteta napraviti, napraviti, veći, napraviti veći problem. Jer svako dijete želi, znači našto pred roditeljima ako se svađaju, želi da pokaže sebe i da se dokaže. I zato se kaže u arapskom primjeru se kaže Qadi leulad šanaka nefsehu kadija, kaže, koji sudi, sudi među djecom, sam sebe objesio. Ti nikada ne možeš dokazati dijete koje je počelo, koje je uvrijedilo, koje je udarilo, koje je bacilo, koje je kazalo, koje je odgovorilo. Nikada ne možeš doći na kraju do čega? Do rezultata, osim ako si vidio svojim očima. Jer nijedno neće priznati. Tako da znači, a treba da se što manje, znači roditelj miješa među djecu, a ako bude prinuđen da se umiješa, onda to miješanje, znači među djecu treba biti neutralno. Na primjer, da ih odvoji po pet minuta u svaku sobu i da to bude krunisano sa nasihatom i savjetom. Da im kaže, braća ste tako, znači da osjete djeca, da i dalje imaju ljubav roditelja, da nisu je znači izgubila time što su se, što su se posvađala. I da osjete znači da ih roditelji i dalje poštuju i vole. Isto tako, od grešaka, kada je u pitanju, znači, a, ljubomora, pa se desi među djecom svađa, ne smije roditelj nikako miješati stvar ljubavi u taj problem. Da kaže djete, tako si, tako si uradio i ja te ne volim. To je greška, to je kobna greška. Treba kazati, ja ne volim da činiš tako i tako, a ne ja tebe ne volim. I onda dijete vremenom boji se svojih postupaka, biva nesigurno i nestabilno. Šta god hoće da učini, postavi se pitanje, a hoće li me babo ili mama voljeti nakon ovoga? I tako, znači, vremenom dijete postane nesigurno samo u sebe i izgubi samo pouzdanje. To je, znači, to je pogrešno. I zato često djeca dolaze i pitaju roditelje da li me voliš, babo voliš li me, mama voliš li me. Ta pitanja su došla kao rezultat nečega. Došla su kao rezultat, znači, problematike od koje dijete pati. I vežu ljubav roditelja za svoje postupke i onda tako žive u stalnom strahu da ne izgube, da ne izgube roditelje. Djeca kako se razlikuju po svojoj visini, po svojoj širini, po svome izgledu, tako se razlikuju kad je u pitanju ljubomora. Pa kod jedni se ljubomora može liječiti znači na, na lakši način, kod drugi na teži. U svakom slučaju čovjek ne treba da a, krivi sebe za ljubomoru djece, osim ako je on bio uzrok ili razlog, znači rasplomsavanja te ljubomore. I u odgoju djece, znači kada je u pitanju liječenje ljubomore, je odgoj čovjeku samome. On se uči, znači, na, uči se na blagost, na nježnost, na smirenost, na staloženost, na sabor, na razmišljanje, kako znači da djecu, kako da djecu usmjerava. Mi svakako ne možemo govoriti o ljubomori, znači u jednom predavanju i dotaći se svega I to je nemoguće, to bi sigurno trebala serija predavanja, o tome su pisane knjige i govorili su, znači, o tome se opširno govorilo, ali možemo, znači, ovako u nekim e, samo, znači, tezama ukazati na osnovne stvari ili greške koje se čine, znači, kada je u pitanju, kada je u pitanju ljubavna kod djece. I samo da na kraju spomenem po tačkama, ukratko ovako, još neke dodatke koje spominjali učenjaci, a zbog vremena, znači, ovaj, ne bismo o njima opširno govorili, koje znači pomažu u, u rješavanju e, ovoga problema, znači problema ljubomore. Prvo, da čovjek zna razloge ljubomore. Da roditelj zna razloge zbog čega je djete ljubomorno. Ne možeš liječiti ako ne znaš razlog. Jer uvijek treba liječiti, znači, izvor bolesti, a ne samu bolest. Drugo, treba dijete naučiti i govoriti mu da pored njega određenu osobu mogu voljeti i drugi ljudi i da imaju kod nje prava. Pa znači, pored njega, majku ili oca mogu voljeti njegova braća i sestre. I rodbina i drugi, i da imaju svoja prava kod tih osoba. Znači, da ne bude, znači, da ne smatra da je to samo njegovo pravo i da bude tako sebičan. Treća stvar, da se djetetu ukaže na njegovu vrijednost i na njegovo mjesto koje ima u porodici, koje ima u školi, koje ima među svojim prijateljima. Znači da to dijete nije odbačeno, da je ono znači na jednoj visokoj deređi i znači njemu se pridaje veliko poštovanje i uvažavanje. Četvrta stvar da se dijete poučava da je život uzimanje i davanje. Nije samo uzimanje. A? Život nije samo uzimanje, samo daj, nego moraš uzeti i davati. Takav je život. I da ga poučiš znači da i drugi ljudi imaju svoja prava i da nemaš pravo da zadireš u njihov hak. Da nemaš pravo znači da uzimaš njihov hak. Pije to, da se dijete uči da se natječe u dobru. Da bude ljubomorno kada je u pitanju dobro, u smislu gibte, jeli, koja je poznata. Da bude hased, zavis, da želi prolazak blagodati određenoj osobi, bratu ili sestri ili drugoj osobi, nego da se natječe pa da je ono bude kao ta osoba i da voli to što je brat musliman dobio jeli, od lijepih blagodati. Isto tako usađivanje samopouzdanja u djecu. Samo pouzdanje se braćo ubija onim što naša braća radi. Šuti, prekini, napolje, izlazi, zaveži i gotovo. Znači, u tri riječi si ga složio i znači, dijete ne može, nema prilike da progovori. Samo dok se je pojavio, dok si mu vidio facu, išamaro, ti si ga išamaro tako grubim frazama i dijete je završilo, izišlo je napolje. Jedan put, dva put, tri put, pet puta i više te neće dolaziti. Onda će nakon mjesto dođe tebi, onda će otići svome komšiji ili prijatelju u školi, ili učitelju i tako dalje, koji ga možda neće posavjetovati kao ti. Jer nije našao kod tebe otvoreno srce da ga posavjetuješ da mu kažeš šta je, šta si trebao, ako te prekinuo si me sada u postu, dođi mi za 5 minuta i tako dalje, lijepo, no međutim, izlazi, prekini, zaveži, dosta i slično tome, to su greške koje se ne bi smjela dešavati muslimanima. Znači, jes tako ophode prema djeci. I ne samo to, to dijete kako ti učiš, kada on sutra bude imao dijete, isti način. I na isti način će, kaže, ja sam tako odgojen, ja ovako odgajam, kod mene nema drugačije. Ne može, braćo, čovjek, prirodu čovjeka je teško mijenjati. Ona se mijenja dok je dijete malo. Dok je gvožđe e, e, usijano, onda se kuje, onda se oblikuje. Kada se ohladi, gotova je. E, tako isto sa djetetom. Zato kažu za malo dijete da je zemlja, plodna zemlja. I kaže, tebi si u mene šta hoćeš. Hoćeš kufur? Darvina posi, nići će Darvin, nije problem. Majmun će nići, u redu posi iman i vjerovanje, nići će vjernik i mu'min. Po, šta posiješ u mene, to će nići, u redu? Takvo je dijete. Pa znači to grubo obhođenje prema djeci i, i, i ovaj, a, to dočekivanje znači djece, djece sa grubim frazama, to je neispravno. Zato što djete, braćo, ne zna. On ne zna da je tebe prekinuo. Dosta djece ne zna ti priča sa nekim obitnoj stvari. Ne znaš da je nego znači treba to usmjeravati, poučavati, treba znači objašnjavati djetetu. Znači šesto je bilo uh, uh, ulijevanje samopouzdanja u dijete. Sedmo, poučavanje djeteta da prihvati pobjedu i poraz. Imate djece, i to se često primijeti ovako među djecom, napravite nekakav kviz, nekakvo takmičenje, vidite djete koje izgubi, dok izgubi, sve što najde pod nogu šuta, udara, e, galami, uh, galami, nije naučio šta na poraz. Nije naviknu da u životu ponekad mora i gubiti. Da ne može uvijek dobivati. Pa djete treba znači učiti da trudi se da pobjedi, a ako izgubi da to prihvati. Da to prihvati. Jer djete koje znači kada bi se čovjek ljutio i srdio i nervirao za svaku stvar što nije prvi i najbolji, gdje će završiti? Jer iznad učenog ima učenije. I osma stvar koja nam nije naišla kroz predavanje jeste da ne treba čovjek pokazivati posebnu tegobu u svojoj, svojim prsima ili uznemirenost zato što je dijete ljubomorno. Nego znači treba da s tim surađuje, e, odnosno da se opodi prema toj ljubovori na lijep način da ne primijeti to dijete kod njega. Jer ako primijeti, onda će dijete shvatiti da time može da kažnjava roditelja. Da mu azab čini svojom ljubomorom. I onda biva tako. Kao što ne treba u potpunosti da zanemari ljubomoru kao ova što smo govorili što je pozitivna. Znači da je dijete, pored njega prolaze djeca i u školi prvi, i dobro uče Kur'an, i lijepo se ponašaju, i postižu na svakom polju lijepe rezultate, a ono sjedi i ništa njega ne zanima. Ja pored njega bili svi odlični učenici, njemu je dovoljna trojka ili dvojka i on s time zadovoljio. Nimalo ne osjeća u svojim prsima da bi te gobe da bi on trebao nešto da učini i da on napreduje. Isto to je pograno. Tako znači da treba da bude ta sredina. Kažemo, draga moja braćo i cijenje sestre, ova predavanja su vezana, odnosno o, o, ova tematika je više vezana za analizu, koji su, znači, ljudi do kojih dolaze do ispit, ispitivali je i, a, znači, nije ovo došlo sve a, preko noći, nego nakon dugih ispitivanja ljudi su došli, znači, do ovih postavki i, i do zaključaka. Na primjer, kažu za dijete, kada se djeca igraju, kažu za dijete koje kada se igra kaže ko je sa mnom, ko je u mojoj grupi, neka staje iza mene, kažu to dijete je lider. Kad odraste on je lider. A kada se pojavi dijete kaže a s kim sam ja, ko je sa mnom, ko će mene prihvatiti, počne plakati, gotovo. Nema ništa od njega. Nikada on neće ljude povesti. On će takav biti u društvu kada odraste. Na osnovu ti postupa kako djece zaključuju šta? Što će djete biti kada odraste? I to ne može nik Može dati uzvišeni Allah da se stvar promijeni U redu. No međutim, ove stvari su vezane za većinu djece i za većinu ljudi. I znači iz njegovog ranog djetinstva vidiš, vidiš to dijete znači ovaj kako napreduje i kako postiže rezultate. Pa tako da je znači bitno posvetiti djetetu jeli, u ovome periodu, znači a, a, a, pažnju koju, koju zaslužuje. Molim Allah te barak da nas uputi na pravi put i da nas pouči našoj vjeri i da uputi naše potomstvo na istinu na hak i da se oni nas ne stide i da se mi njih ne stidimo i da nas spoji u džennetu svi uskupa. Wallahu ta'ala, wa sallim lahma na nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahabi i džennetu.